da one riječi koje slušamo nisu Božije, nego čovječije, one danas izgovorene i na neki način sačuvane i našem vremenu predane, ne bi bile toliko strašne prosto izgovorio ih je neki čovjek, njima izrazio neko svoje mišljenje, osjećanje, očekivanje, namjere i eto, to je to. Ne bi bio ni prvi, ni poslednji koji je riječima izrazio svoju nadu, i svoje očekivanje. Međutim, riječi koje smo danas čuli nisu riječi čovječije. I ono što je njime rečeno, Bogom našim, to je, braći i sestre, danas aktualno i na snazi, kako je djeluje, obavezuje, odlučuje, razdvaja, dijeli, oštre riječi kao mač riječi duha svetove. I uvijek su one bile takve, međutim, atmosferu u kojoj se nalazimo i situacija koju smo dobro zakuvali, e, tim riječima daje poseban značaj, a i one ovom našem vremenu e, daju jednu posebnu težinu. Što živimo u vremenu otpadije, dakle masovnog otpadanja od crkve, od istine, od istinitog Boga, masovnog otpadanja, e, ove riječi zvuče posebno snažno i iskreni da budemo, bez obzira što mi to tako ne doživljavamo usred usled naše otupjelosti zvuče i jesu strašne. Zamislite, zapravo nema što da zamišljamo, nego samo malo više pažnje usmerimo na sebe i na ono što se dešava oko nas, a u čemu i sami poprilično učestvujemo, i sve ove procese, događaje, ova svjetska prvenstva, svjetske planove i razne strategije i ono što Gospod govori danas. U istom tom vremenu i uporedo sa svim tim događajima, prvenstvima i planovima geopolitičkim. I vidimo zaista veliku podijeljenost i suprostavljenost. Vidimo dva duha, vidimo dva svijeta i već naziremo veliko dijeljenje, veliko odvajanje. Podsjetimo se riječi gospodnjih. Svaki podvlačimo i da podstičemo da ove riječi slušate kao slušamo, kao riječi vječnog Boga izgovorene u ono vrijeme, ali kao da su danas izrečene, jer, kako smo naučili u našoj svetoj crkvi, mi našega gospoda Isusa Hrista, našega spasitelja, a sina vječnog oca, doživljavamo Bogom koji je isti i juče, isti i danas, isti će biti i sutra i dok god bude vremena, isti će biti i u vječnosti. Dakle, njegova riječ je uvijek silna, sveta i aktualna. Zamislite danas te riječi kako bruje u ovo naše vrijeme, Bogo odstupničko vrijeme. Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ako se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ne mislite da sam došao da donesem mir na zemlju. Nisam došao da donesem mir, nego mač. Jer sam došao da rastavim čovjeka od oca njegovog i kćer od matere njezine i snahu od svekrve njezine. I neprijatelji čovjeku postaće domaći njegovi, koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan i koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ne uzme krst svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Koji čuva život svoj, izgubit će ga. A koji izgubi život svoj, mene radi, naći će ga. Koji vas prima, mene prima, a koji prima mene, prima onoga koji me je poslao, koji prima proroka u ime proročko, platu proročku primiće, i koji prima pravednika u ime pravedničko, platu pravedničku primiće I ako neko napoji jednoga od ovih malih samo čašom studene vode u ime učeničko, zaista vam kažem, neće mu plata propasti. Ove riječi gospodnje, braćo i sestre, I ova pozicija koja nam je Bogom dana, u crkvi obezbijeđena, daje nam, daju nam mogućnost da ovo naše vrijeme sagledamo drugačije od naših savremenika. Naših savremenika i onih koji na riječi gospodnje ne obraćaju pažnju. Sve ono što ljudi misle, što ljudi danas pokušavaju da urade, izvedu, dobiju sve, ali baš sve, bez ovih riječi, bez ovih usmjerenja, sve to nema nikakvog smisla i sve to srljanje u pogibiju. Sve je to život Boga nedostojan i čovjeka nedostojan i Boga nedostojan. Sve je to, braće i sestre, odricanje od sina, sve je to odricanje od crkve, a evo ovdje nam upravo on, sin Boži, vječni Bog, govori da ako tako živimo, ako tako postupamo, možemo tako da živimo, možemo tako da postupamo. Ali ako tako živimo i postupamo, mi se odričemo. Nije to život bez posledica, to je odricanje. To, to, to je život sa strašnim, katastrofalnim posledicama. Odričujući se crkve i svih onih koje crkva šalje, to je Bog šalje od svetih apostola pa idi dalje preko svetih otaca do savremenih prosvetitelja i učitelja i svjedoka istinitog Boga, evo, iskoristimo dan i vrijeme pa ukažemo i na novojavljenog Justina, čije mošti zablistaše ovih dana i zemlje, onom netvarnom, vječnom svjetlošću da obasjavaju iz ćelija svetih narod srpski, ne samo narod srpski, nego čitavu vaseljenu, da obasjavaju i angele i da straše demone. Dakle, odricanje od crkve, odricanje od svetitelja, jednako je odricanju od Sina Božijeg. Dakle, onaj život koji vodimo, ono življenje kojim smo opkoljeni, pritegnuti, nažalost, vrlo često po tim pritisima i sami odričujemo se Boga, odričujemo se crkve, odričujemo se poslanika Božih, odričujemo se time, Gospod nam to govori, otkriva, obratimo pažnju, to je jedinstvena prilika da uspostavimo dobru dijagnozu i našeg duhovnog stanja i duhovnog stanja čovečanstva. To jeste strašna diagnoza, ali je istinita. I ne smijemo okrenuti pogled od nje. E, ne smijemo ove riječi nazvati lažnim i ovu diagnozu netačnom. Ne, ovo je najtačnija diagnoza. Konkretno govorimo o savremenom čovečanstvu. Život u odricanju. Od crkve pravoslavne crkve, mnogi su se, braći i sestre, davno odrekli pravoslavne crkve. Imamo čitave narode, imamo čitave tradicije koje su se odrekle i to odricanje pretočile u novu tradiciju. Zamislite kako je to prokletstvo kad se ljudi drže tradicija, ne samo što se drže, nego ih i čuvaju i njeguju kao tradicija, a tom tradicijom Oni se odriču crkve, Hristove crkve. Mi je nazivamo pravoslavnom samo iz tog razloga da je odvojimo od lažnih organizama, onih opasnih namještaljki. Pravoslavna je jer je Hristova. Pravoslavna je jer se u njoj Hristos otkrivao onakvim kakav jeste i usled tog otkrovenja daje nam se mogućnost, ako hoćemo, da ga istinski i doživimo samim tim istinski i proslavimo i proslavljamo, što jeste i suština pravoslavlja, istinskog poznanja, Bogu poznanja. A i mi, koji smo po tradiciji pravoslavni narodi, usvajajući duhovoga ovoga svijeta i miješajući tradicije, mada, nažalost, vrlo mali broj i upoznat sa pravoslavnom tradicijom, ulazimo u taj opasni trend odricanja. Od koga? Od crkve. Ako se od crkve odreknemo, mi smo se odrekli od svih svetitelja. Pazite kako su to moćni promašaji. Jednim udarcem, znate, toliko zla nanosimo sebi, znate. Odričući se crkve, mi smo se odrekli svih svetih. Evo danas je nedelja kad ih sve molitveno i prizivamo i sve u crkvi proslavljamo. Sve svete. Odričući se crkve, mi se svih njih odričamo. Jer to su djeca crkve. To je crkva od njegova, to je crkva. Njih je crkva sa velikom mukom rađala što su djeca njena, svetitelji njeni. A oni osvećeni duhom Božim, duhom svetim, duhom Oca Nebeskog, vjerom u Sina Božijeg. Odričujući se crkve, mi se odričujemo i njih, mi se odričujemo i duha koji ih je osveštao, mi se odričujemo i Sina u koga su vjerovali mi se odričemo i Otca Nebeskog. Takav život, braći i sese, to je katastrofa, to je propas. To je ono što nas okružuje, to je ovaj život koji danas, zahvaljujući tim novim mogućnostima da se, da se to zlo, da se ta obmana nameće moćno putem moćnih medija, To je takav život. Život, suština tog života je odricanje od istinskog života. Suština tog puta je promašaj. I posledice takvog življenja su vječne muke, kojima će prethoditi, to je mnogo važno da znamo, da znamo, da živimo kako god hoćemo, ali da znamo moramo tim mukama prethodit će odricanje onoga koga smo se mi odrekli. Mi njega pred ljudima, ne do Boga, ali opasnost postoji. A On nas pred Otcem svojim, Otcem nebeskim i angelima svetim i svima svetim Uporedite, braće i sese, situaciju. Mi njega pred rodom ovim preljubotvornim i grešnim, njega istinitog Boga, jedinog čovekoljubca, jedinog spasitelja, jedinorodnog Sina Božijeg, Boga od Boga, a On nas pred Ocem svojim i angelima svetim i svima svetima. Eto posledice takvog življenja. Zato ponavljamo ove riječi posebno snažno i strašno zvuče u vremenu od znate. Kad se kao lavina odvajamo, braće i sestre, od crkve, masovno, to nisu u pitanju pojedinci, a uvijek je bilo odpadnika, uvijek. Danas je u pitanju lavine, znate, onako generacijski otkosi, znate, generacije sve odpalo. Evo danas, pogledajte, generacije, ljudi se rađaju, sve odpalo, sve izvan crkve, vrlo mali broj, pogledajte iz generacije koliko je ljudi prišlo crkvi. Pazite, govorimo o ozbiljnom pristupanju Bogu kroz crkvu, ne ono što mi nazivamo vjerom. Nije to vjera Justinova, nije to vjera Nikolajeva, nije to vjera Savina, nije to vjera Sveti, nije to vjera svetih apostola. Nije to djelovanje Duha Svetog. Ne može Duh Sveti tako, tako mrtvilo da izaziva. Duh Sveti je ognjeni duh. U vidu ognjenijih jezika sišao na apostola, a preko njih da zapali srca svih onih koji su otvoreni da budu ognjeni u vjeri i duha da ne gase. Dakle, to mrtvilo ne može biti dejstvo duha svetog. To prenemaganje, ta sumnja, znate, ta kalkulacija, taj pragmatizam. Hoću da vjerujem, ali da mi se ispune ove želje. Ne može to duh sveti. Jer duh sveti je ispunjenje svih želja. Kraj želja. Duh sveti kad te posjeti, pa izbaci, braći i sestre, sav onaj sitnež, sve one sitne želje i vodi čovjeka u, u, u prostranstva carstva nebeskoga. A pa sveti oci, sveti Jefrem Sirin, sveti Simeon Novi Bogoslov i mnogi drugi, oni su, malo čudno zvuči našem vremenu, oni su molili gospoda da ta strojenja blagodatna, znate, da utiša jer ne mogu da nose to. Znate, to je djelovanje Božije, to se Pazite, kičma se savija i pored dobre volje, znate, pod, pod tim blagodatnim bremenom, pod tim Božim davanjima, znate. Kamo li neke želje druge da se imaju uz to? Ne. Zato su ove riječi važne, danas važne, mnogo važne, spasonosne riječi. Mnogi danas, braći i sese, koji nisu utemeljeni, e, na evanđelju, to jest na ugaonom kamenu. E, to vam je e, temeljenje na, na Bogu, znate, kao da na ruci Božjoj zidate, na ruci svedržitelja. Mnogi danas koji nisu utemeljeni tako, oni se kolebaju, a vrlo često i kroz nas i kroz sve vas prolazile misli, je tako, e, osjećaj sumnje, znate, kolebanje. Zato su, a pogotovo pod pritiskom e, generacija, pod jakim pritiskom svijeta i mnjenja svjetskoga, pod pritiskom raznih sabrazni, pod pritiskom oni koji se odriču vjere na razne načine, novih juda, izdajnika, raskolnika, otpadnika, bludnika. I tačno je, nije lako ostati. Ali evo gospoda da bude moguće, evo njegovih riječi. Ti gledaš sve to, gledaš i putem televizije, gledaš i uživo, i izlaziš, još se nalaziš u tom prostoru, spremaš se da doneseš odluku. Evo ti riječi, budi tamo gdje jesi, nikakav problem. Voliš noćni život, budi tamo. Voliš određenu vrstu muzike, budi tamo. Voliš asfaltiranje, idi na asfaltiranje. Voliš egzit, idi na egzit. Idi bilo gdje, ali ne zaboravi Boga da pozoveš. Ne zaboravi njegovu riječ. Pa onda tamo, baš u jezgru svih tih događaja, u jezgru odpadije, u oku oluje, kako kaže brat Nebojša, u onoj njegovoj divnoj pjesmi, posvećenoj Vaznesenskom hramu u Beogradu, koji stoji u oku oluje, otvori sve to evanđelje, pa čitaj sebi, naglas, kako god hoćeš. Ako se odrekneš mene, pred rodom ovim preljubotvornim, grešnim, odreći ću se ja tebe, pred Otcem mojim koji je na nebesima i pred angelima svetim i pred svetim ocima i pred svetim Savom i pred svetim Petrom Cetinskim pred svetim Vasilijem pred svetim mučenicima pred svetim Jovanom pred svetim Nikolom pred svetim Arhangelima pred Otcem svojim a kad braćo i sestre na dan opšteg vaskrsenja, na dan strašnog i pravednog suda, kad sve bude izgašeno, kad svi klubovi, sve kockarnice, sva ova pomam, kad sve to bude završeno, sve sezone, sve, svi izbori, svi ratovi, znate, svi projekti, sve kad bude zatvoreno, kad se grobovi budu otvarali, kad tijela mrtvih budu ustajali, svako koljena savijena, tada, na, na, na tom strašnom zborištu, znate, kad i angeli budu u trepetu, ne demoni, nego angeli sveti, pred silom pravednosti, pravednog suda, svete, Božje pravednosti. E tada, baš na tom zboru sve svjetskom zboru gdje ćemo i mi biti, na mnogim mjestima nismo bili, ali tamo ćemo, braći i sest, svi biti. Nema potrebe da se trudimo, da imamo viđenje. Ne brini, vidjet ćeš ti to. I moje oči, i vaše oči vidjet će strašni sud. I vidjet će strašnog sudiju. Ali važno je da prije nego što dođe do tog dana, a on dolazi, nemojte da tražite druga rešenja, znate, nemojte da tražite promjene, nemojte to, to je previše naivno, braći i sestre. Već su jasna znamenija. Evo imali smo jedno direktno uključenje, srpski narod, kada mnogi narodi su već uključeni. Mi smo imali direktno uključenje. Je tako? Podigao se malo nivo, tako? To su znamenja, braći i sestri. Čitajte to, tumačite to. Gospod dolazi. I vidite, neće se završiti na tome. Biće toga sve više. Manjka će novinara da to obrade. Ma pa ni ovo nismo obradili kako treba. Uvatili smo dva, tri lokalitete i tu smo se izvrćali. Mnogo šta nije rečeno. Pa i neka nije. Nije sve ni da se kaže. Znate, to prevazilazi moći savremenog novinarstva, znate, nema toliko kamera, nema toliko raspoloživih ekipa na terenu i ministar mora džakove da puni. I glavno komandujući zajedno sa njim. Zašto? Jer voda nadolazi. Biće toga sve više i više. Pokrenut se stihije. Pokrenule su se. Nebesa će se pokrenuti, braći i sestri. Umira, ljudi će umirati od straha pred onim što ne ilazi na svijet. Nekima ove riječi zvuče apokaliptično, pa i jesu takve, koji to nisu naše riječi, su Božije riječi. Gospod je skretao pažnju te dane, govorio o znacima, ali ne da bi ih mi tumačili, nego da bismo u njima njega sagledavali, odnosno vjesnike njegovog dolaska. I sve će se završiti, braće i sestre, time. Doći će. Tako će se završiti istorija i tako će početi vječnost. To treba kao hrišćani da znamo i da iščekujemo. Kako? Gdje? Sa kime, na koji način? U crkvi. I crkva će nas svemu naučiti. Danas naša majka, crkva, sa nama ovakvima kakvi smo, nismo sveti, a valjda nismo ni odustali, valjda smo prihvatili tu mogućnost da i sami uzmemo učešće prethodno oslobođeni one prelesti, da ćemo i sebe iscijediti neku svetost, da ćemo sami sebe obožiti. Valjda smo se oslobodili od te zamke, jer to je blokada, braćo i sestre, to je blokada duhovnog života. Kad se oslobodimo od te prelesti, od tog prelesnog kvasca, i onda se otvaraju mogućnosti ozbiljno da postanemo sveti. Nije to, braći i sestre, da kažemo, pretjerano, nemojte da se plašite, znate. Đavo nas je naučio da se plašimo toga, znate. A to je, kaže, znate, na demonska zamka. To je, kaže, za kaluđere, a ako je nešto jače, to je za svete, znate. A što ti ne bi postao svet, znate? Tu se vidi ta oboljavost duha. Što ti to ne bi mogao? vi kako je mogao on, a vidi njega kako je mogao, a vidi njegove startne pozicije. Pa uzmite žitije, uzmite ohridski prolog vladike Nikolaja, pa čitajte, pa vidite koje sve tamo osvećeno. Ali duhom svetim, braći i sese, duh sveti osvećuje. Znate, na Jeleziju, znate, ulazi u ljudsku prirodu, znate, i oblikuje je i čovjeka čini, recimo to zašto da ne, dužni smo, Bogom, obožuje ga. To je duh sveti, braći i sestri. O kako je blažen taj doživljaj kad čovjek probije tu opnu gordosti, kad se konačno oslobodi od nje, kad počine od samoga sebe i kad shvati, kad doživi, kad povjeruje mislimo na doživljaj, vjera je dublji doživljaj, da je Hristos spasitelj, da sveta trojica, braće i sestre, spasava čovjeka, otac, sin i sveti duh, a onda je sve moguće, onda i meni moguće da budem svetitelj, braće i sestre. Zašto? Jer je Bogu sve moguće. I vi, svi, možete da budete sveti, a ne zato što imate neke potencijale, pa ga majka rodila, pa vidi ga što je pametan, vidi ga što je lijep, vidi kako on to brzo kapira, vidi ga što je dobar, učinjen, mu mora da je svet. Ništa od toga, braći i sest, nego onaj najgrđan, onaj što mu heroin još kroz vene ide. On može da bude svet, ubica može da bude svet, bludnik, bludnica, kockar, znate, svi mogu da budu svet baba koja je život proživjela u zabudi. I ona može da, znate, da se nabode na žalku blagodati. Znate? Pa da? da počne da svijetli. Ima, znate, ima primjera. Zašto je sve to moguće? Jer je Duh Sveti sišao na apostole, time pokazao, kako kaže sveti Grigorije Palama, u stvari, kako kaže crkva, svetitelji su usta Božija. Pa kaže, gdje je gospod vaznesen? E odatle ti duh sveti sišao. I djeluje, on je danas u crkvi i djeluje duh sveti, braći. Ne smeta njemu sve ovo što nama smeta. Ne smeta njemu ovo što nama pravi probleme. Ne smeta njemu ono što se nama čini nepremostivim. Ništa to njemu ne smeta. To je Bog Duh Sveti, braći i sestri. I sve može. Samo traži vjeru. Traži da povjerujemo u onoga koji je postao jedan od nas. Traži da povjeruješ u Isusa kao sina, očevog i kao čoveka, kao savršenog Boga i savršenog čoveka. Nemoj ništa da fali. I onda djeluje, moćno djeluje i pravi promjene. Moćne promjene. Posledica njegovog djelovanja je svetost. A danas, u ovoj nedelji posle pedesetnice, mudro, onako majka voli da to bude mudro, da to bude povezano, da djeca to finu svoje. Djelovanje Duha Svetoga, svi sveti. Duh Sveti je sišao na apostole. I šta? Gotovo. Kraj filma, idemo svako svojim poslom. Ne, braći i sestri. Ne napušta ljudsku prirodu. Ne napušta crkvu svetu, crkvu pravoslavnu, nego do dana današnje i do kraja dana on djeluje u crkvi. I zato nas crkva danas podsjeća, ne na neke događaje koji su se odigrali i kraj i sad vataj kopču na razne načine, sjećanjem, arhivima, prepričavanjima, ne, nego budi kao oni, moguće je, tu sam. Kao katalog kad gledamo, prostimo priču, znate, pa vidimo ovo, ovo, ovo, ovo, sve kako je išlo, njihova žitija, imamo žitija svetih, Ava Justin se trudio da nam da, da ih imamo na srpskom. I imate ih, braći i sest, i potrudite se. Nabavite žitije sveti. Odvojite novac. Podignite kredit. Kupite žitije sveti. Ako je neko zainteresovan i mi smo tu da mu pomognemo, pošto ih nema baš u prodavnicama mitropolije, potrebno se obratiti direktno manastiru Ćelije, da imate žitije, da čitate, da djecu učite, da vidite kako Duh Sveti djeluje, pa da vidite da i vi možete da se uključite ukoliko hoćete, pod uslovom da ispoštujemo ono što su oni ispoštovali, da držimo čistu vjeru i da živimo u crkvi. I onda, na tom planu, na, na toj blagodatnoj ravni, mi ulazimo u opštenje sa svima svetima. Srijećemo se sa njima on, govorimo o svetitelju, o ličnost. Pazite, o blagodaćena ličnost. Duhom svetim izvajana. I ti u crkvi, duhom svetim, došao do ličnosti, do, do obnovljenog obraza, obnovio obraz Boži, kreću se ka podobiju i ti ličiš na Hrista, ali sa svojim osobinama. Nisi ti kao brat, sveti brat Voju ili sveti brat Darko ili sveti brat Nešo. I ti si svet, ali se razlikuješ od njega. Imaš ličnost. Uzimamo mogućnost da smo svi sveti. Pa pogledajte svetitelje kako se razlikuju. Pogledajte apostole kako, kako se razlikuju. Znate? Pogledajte sveta monaška bratstva, pa se razlikuju. Pogledajte svete likove, pogledajte žitija svetih, razlikuju se. Ličnosti, da, to je, to je vrijednost. I kao ličnosti, samo kao ličnosti, možemo da opštimo. I sa tripostasnim Bogom, i jedni sa drugima, i sa svetiteljima, sa angelima. Kako angel može da sveti angel, kako može da, da opšti sa prelašćenim čovekom, sa bezličnim čovekom, čovekom koji, koji nosi masku, nema ličnost? Kako može? Ono, ličnost, znate, kako može? Priđe, znate, i šta očekujemo? Da se maska istopi. Znate. Ne maska plastika, nego govorimo o toj e, ličini, kako je, kako je sveti oci, ta, ta duhovna maska, ta obmana u kojoj živimo I priđe anđel i šta radimo? Pa da mu nesvijest, braći i sestri. Ti priđe anđel. A šta Gavrilo, nek ti priđe anđel, anđel čuvar, on prilazi, a neka ti se javi. U nesvijest ćeš da padneš. Zašto? Jer nemamo ličnost, braći i sestre. Na pjeni živimo, na pjeni od mora. I dođe sila, i čovjek se uruši. Dođe svetitelj, čovjek se uruši. A zašto? jer je on ličnost. On je on, on je Georgije, nije Dimitrije, nego Đorđe. Ličnost na nebesima. Nema tu utapanja, braće i sestre, u neku masu svetosti, znate, bezručnu. Kako uče razne druge mm, religije, znate kako je to, kako je to ništavilo od vjera Ne, pazite, ne podcijenjujemo ljude, nemojte to, ne govorimo to, nismo tako naučeni. Nego ta ponuda čovjeku u odnosu na ono što crkva nudi, znate, to je bijeda. Uzmi, izvoli, jedi, puši, ušmrkaj, ali pogledaj i ovu ponudu, pa razmisli. Čovjeku niko nije dao više nego Bog, niti će mu dati. Kroz crkvu, ti napravi čovekom, ti napravi od Stojana da napravi Vasilije. Ko bi rekao, braći i sestre? Da, nažalost, najmanje mi to zborimo, najmanje čitam. Ko bi rekao da je Duh Sveti posveštao Stojana Hercegovca, pa napravio Vasilija Moćnoga, Ostroškoga, progonitelja demona. Znate, pravio ličnost od njega. Pa taj Vasilije, znate, obara demone snagom ličnosti, cjelovitosti, sve ličnost, ali ličnost koja je sjedinjena sa Bogom, susret ličnosti. Bog i čovjek. Gospod Isus Hristos postao čovjek da bi mogli da se srijećemo sa njim, da se sjedinjujemo sa njim, duhom svetim a vjerujem u njega sa Otcem, znate, da uđemo u jedinstvo sa Bogom, tripostasnim Bogom. I zamislite kakva je snaga takve ličnosti u odnosu na onu koja ne vjeruje, koja se odriče. Mi smo navikli na takve ličnosti, braći i odnosno na takve maske. Sve više vidite i sami kako volimo maskembag. Otkud maskembag? Otkud potreba da se maskiramo? Otkud potreba da, da ne budemo ono što jesmo? Otkud potreba da se maskiram raznim šminkama? Šta fali tome što imaš na licu? Otkud potreba za tetovažama? Otkud potreba za raznim modnim, jel tako, kreacijama? Zašto sve to? Zato što nemamo ličnost, braći i sestri. A nemamo je i nećemo imati dok ne povjerujemo u Boga dok ne povjerujemo Isusa Hrista i dok ga ne ispovjedimo kao Sina Božijeg, razlikujući ga od Oca po ipostasi, ali ne razdvajajući, ne razlikujući po suštini. I tom vjerom i djelovanjem Duha Svetoga, opet Boga Duha Svetoga, nad, mi se sa Otcem sjedinjujemo. To sjedinjenje, braći i sestre, čini ličnost. Našu ličnost. Ne može čovjek da ima ličnost ako se ne sjedini sa Svetom Trojicom kroz crkvu. Ne može. A onda tako sjedinjeni, izvajani, mi možemo da opštimo. Vidite kako sveti oci, živi oci, pa imaju silu da prizovu svetitelja. Nedavno smo čitali u gruzijskom pateriku, pa jedan od patrijaraka gruzijskih, kako bi imao očekali sveta? E, što je svetom Nikolaju A, imao? Pa, e, kako, naš Kalisaton čim čuje za ime Kalisaton, odmah to pamati. Ali nis, nije on taj, nije on taj. Nosi njegovo ime, ali nije on taj. On tek treba da se... On još nosi maske. Kako se vraća? Dobro, dobro, da će Bog da to polako otapamo. I onda on moli se svetom Nikolaju, to su bila teška vremena, znate, vjera na ispitu, na provjeri, velikoj provjeri, kroz oganj, kroz vodu. Pa onda oni koji se održe dobiju smjelost, znate. Nije to drskost, to je smjelost. Pa on se moli svetom, svetom Nikolaju, naravno moli se za nešto dobro, za nešto sveto, ne sebično. To su svete ličnosti, sveta ličnost je usmjerena na drugog, znate, na bližnjeg, videći u njemu Boga. Znate, to je ta takozvana duhovna ljubav, po tome se ona razlikuje od svakih drugih pristrasnosti, jer ta ljubav u bližnjem vidi lik Boži. I zato se neprestano daju drugima. A on kaže svetom Nikolaju, ti si arhijepiskop, a ja sam patrijarh. Znate, a da me poslušaš, kaže. Vidite, e, rekao bi čovjek drskost, ne, ličnost. Znate. Nije se odrekao Hrista, to su stradalnici, mučenici. Znate. Prošli su kroz onaj period vjere, Hrista se odrekli nisu pred rodom ovim koji od njih e, tu izjavu, odnosno to odricanje tražio pod velikim pritiscima, braći se, velikim pritiscima. Nije se odrekao i dobio je smjelost, znate. Duh Sveti je zapečatio tu njegovu vjeru smjelošću i onda on kao ličnost može da se obrati svetom Nikolaju. Pritom, za njega sveti Nikolaj nije neki daleki Nikola o kome ništa ne znam, kako je često slučaj sa onima koji danas pokušavaju da uspostave vezu sa svetiteljima. Ne, nego odnos prema ličnosti Zato mi danas, braći i sestre, ne možemo da, da ne znači da toga nema, ali to su rijetki slučajevi. A zašto su rijetki? Zato što nema ličnosti. Dok smo bezlični, mi ne možemo da opštimo sa svetiteljima. Evo pogledajte taj, taj veliki vakum, veliki jaz između nas i naših svetitelja. Veliki jaz. A mi ne možemo da uspostavimo kontakt, onaj neophodni, minimalni kontakt sa najvećim ličnostima našeg naroda, braći i sest, sa svetim Savom. Kako da osvariš kontakt? Bezličan. Kroz tebe samo vete slike, maske. Hoćeš da budeš ovo, hoćeš da budeš ono. Danas mladi ljudi, koliko idola njima prolazi kroz glavu. Danas sam bila ova, sutra sam u ulozi onoga. Znate, pođe godina, dvije, tri, čovjek više ne zna koji ne zna ko je, da ne, ne iđe nekakva bolest ili ludilo, izgubi smo čoveka načisto, ovako makar imamo bolesnika. A ovo, ovo su strašne bolesti. To gubljenje, odnosno neimanje identiteta i kao takav ne možeš da opštiš sa svetima. Ne možeš da, da opštiš, ne možeš da govoriš sa njima. Možemo, ali to, na što to liči? Svjedoci ste toga, to ni na što ne liči. To ne može biti molitva, braći i sese. Na takvu molitvu, ako to nazovemo molitvom, ne može biti odgovora. To su fantazije. Znate, ono, javila mi se, vidio sam, znate, sanjala sam, znate, to je to opštenje. To je vrlo opasno. Jer takvim ljudima, bezličnim, a u želji da komuniciraju sa duhovnim svijetom, javljaju se bezlični demoni, jer na rano dolazi maska. Demon crni, grbni demon. Kažu sveti oci, oni su kao blagodaćene ličnosti mogli da ih vide, braći i sese. Mogli su da vide, vi znate, ili možda ne znate pogotovo u svetogorskim, a pa i u nemanjičkim hramovima, slikaju se demoni, znate, kao ružna, crna, repata, bića, znate, mnogo grdna, a nagrđana da grđa ne mogu biti. I puni su smrada, znate. I, i oni su zaista takvi. Međutim, na maskiranog čoveka nailazi sa maskom angela su Pavle, skreće pažnju, da može da se javi u liku angele svjetlosti. Kome? Ne može svetitelja. Pimen veliki, kad mu se satana javio u vidu angela, on je srcem, pazite, pimen jaka, smirena, formirana, blagodaću duha svetog ličnost, on ga je srcem osjetio, znate osjetio je smrad, osjetio je njegovu rupu, znate, osjetio je njegovu bezručnost. A mnogi drugi koji su živjeli u raznim drugim maskama, maskiranim, da kažemo, oblicima pobožnosti, podlegli su tom pritisku maskiranog napadača i upadali u razne obmane, prelesti. Današnji svijet je prelašćena generacija, braći i sestri. Prelašćena generacija. Ili, volimo da upotrebimo taj termin ili konstataciju arhimandrita Rafaila Karelina, medijumska masa, znate, kroz koju talasi demonskih vibracija, energija lagano, kao kroz vrlo dobar provodnik prolaze kroz svijet I zato hrišćanima, pravoslavnim hrišćanima, onima koji e, uz pomoć pravoslavne pobožnosti i liturgijske svijesti, a naravno blagodaću Duha Svetu, grade svoju ličnost. Teško je, braćo i sestri, živjeti u bezličnom okruženju. Teško. I sami su bili takvi, ali kad počnu da obnavljaju lik Boži u sebi, da se sjedinjuju sa Bogom i na taj način postaju ličnost, teško je da opštuje sa bezličnim. Znate, staro društvo postaje naporno. Znate. Stari ambijent, način života, vjerovanje, sve to postaje naporno i ostavlja se. A sve više imamo potrebu da opštimo sa ličnostima. Ako ih nema među živima, a uvijek ih ima, nađi jednog dvojicu, to ti je blagoslov To treba da znate i da cinite. Nađi dvojicu, nađi jednoga sa kim si na frekvenciji, to je veliki blagoslov za ovo naše vrijeme. Ne mora ni da živi sa tobom, može da živi na sasvim drugom kraju svijeta. Možda ga nikad u životu nisi vidio, ali na duhovnoj ravni vi opštite, možda preko riječi, pisane, preko glasa, preko molitve, ali da znaš da postoji, da dijelite i patnju, ali i radost. To je velika utjeha. A s druge strane, u svijetu, kako je Gospod rekao, imat ćemo, odnosno imat ćete žalost, težinu. Zato je mnogo važno, ako hoćemo da ovaj praznik, koji je praznik crkve, nećemo se osmjeriti, braći i sestre, Nemojte to smatrati previše tvrdim, da je to naš praznik. Da to je praznik naše crkve. A pitanje je koliko smo ga mi usvojili. Dakle, radeći na sebi, skidajući masku koju nam je nametnuo svijet, kreirao duh ovoga svijeta, koji je po porijeku demonski duh, e, e se od strasti, jer strasti su tuđe našoj prirodi, to je nametnuto. Znate. To je katran, kako je govorio sveti Java Justin, znate, kojim smo poliveni, eh, lik Božiji, poliven, boreći se protiv strasti, usvajajući eh, evanđelski način života, eh, primajući blagodat Duha Svetog, postaćemo ličnosti i biti kadri da opštimo, da zajedničarimo Nećemo više imati potrebu za pretjeranim druženjima. Vidite, u crkvi ljudi koji ne rade na sebi, oni bi da se druže. Oni od crkve e, žele da naprave nešto e, što i svijet može da ponudi. Istina, mnogo više, jer crkva, iako mi želimo da je na drugačiji način doživimo, ipak ima, da kažemo, neke limite. I obično takvi ljudi bivaju nezadovoljni životom u crkvi, posepeno prerasta u neki vid osuđivanja, gunđanja i prije i kasnije vrate se u svijet. E, ne našavši ono što su tražili, kao onaj vojnik od 40-orice Sevastijskih koji je napustio zaleđeno jezero želeći da se utopli i tamo se raspao. Crkvi, braći i sestre, treba da opštimo molitveno, blagodatno, da opštimo i u liturgijskim zajednicama, ali da budemo oprezni, da ne unesemo duh svijeta, raspoloženje svijeta u ambijent crkve, u ambijent liturgije, nego da opštimo fino, da se učimo kulturi opštenja, Ne da to imamo na prvu, nego da se učimo. Ali ono što je posebno važno, pored ovog našeg realnog vremenskog konteksta, gdje smo upućeni jedni na druge, da ne ostanemo zatvoreni u tom krugu. A zašto bismo bili zatvoreni kad je u crkvi data mogućnost da opštiš sa svetiteljima prvih vremena, kad možeš da opštiš sa svetim apostolima, Sveti Javo Justin je opštio se svetim apostolom Pavlom. Znate. Imate e, tumačenja poslanica svetog apostola Pavla Dave Justine, koja, da li to uopšte neko čita, znate, danas. A to je plod opštenja. Sveti Jovan Zlatousti tumačio je e, svetog apostola Pavla, a ovaj mu se javljao, pazite, javljao i govorio mu, šaputao opštenju. U duhu svetom, braći i sestre, mi možemo da opštimo sa svima, iz svih vjekova, sa svima svetima. Pazite, jer oni su ličnost i oni žele opštenje. I ti si ličnost, a opštenje u duhu svetome. Jer vidite, kako ću da okrenem svetoga velikomučenika Dimitrije? Telefonu? mogu. Imaš nešto novo, iz, izašlo je, nudi se, da probamo. Ne. Ograničenje, pazite, prostor, vrijeme. Pazi, možeš da ne, ne ideš na nekoga Dimitrija, ali provjeri ga prvo. Možda je mask, možda nije Dimitrije, no demon. A što bismo mi tražili aparat kad imamo silu? duha svetoga. Da opštimo sa svima njima, sa svima njima. Da opštimo, braćo i sestre, ne samo sa ljudima, nego i sa angelima. O, kako fino opštimo svetu liturgiju u duhu svetom nam. Pa fino herovimska pjesma, pa herovimi, pa ljudi, tako pa duh sveti, pa tu otac, pa tu sin, pa tu sveti duh, pa tu angeli pa tu majka Božja osobito za presvetu, prečistu, je tako preblagosloveno, je tako, osobito, tu je, pa onda osobito, pa idu i zvon, pa pjevamo, tako, njoj se poklanjamo, pa svim nebeskim silama, pa svima svetima, od apostola, mučenika, ispred, svi su tu, braći i sestri. Nećete valjda reći, ah, kako su tu kad ih ne vidimo. Pa ne vidimo ih zato što smo navikli na čuve, opiremo se na, na oči, na čuve. Nikad nećeš vidjeti. Ostaćeš svi, e, slijep do vijeka. Drugim očima, očima vjere, drugom silom, silom duha svetog. Ali vidite, izlazimo iz tog prostora, naravno ne napuštajući ga, i ulazimo u opštenje sa samim Otcem Nebeskim sa svima svetima, pomenuši presvetu, prebogoslovenu, ne tako, preslavnu, prečistu, vladičicu našu pogroditi, sa svima svetima, je tako, sami sebe, jedno druge i sav život svoj Hristu Bogu predajimo. Kako? Pazite kako su to, vidite kako su to moćne riječ, pazite, um, veliki darovi, strašne mogućnosti. A kako to moguće? Pa silom duha svetoga. A sila duha svetoga ravna je, ajmo Sveti Gora, Sveti Gora, uključenje, sila duha svetoga ravna je sili, samo polako da imamo Sveti Goru tu, ravna je sili, ajde ti si se javio, Sila Duha Svetog rana je sili kojeg? I tako je. Tamo gdje djeluje Duh Sveti, tu djeluje i Sin, tu djeluje i Otac. Tu, braći i sese, nema više ograničenja. A čaša studene vode, kako smo večeras i naslovili ovo naše sabranje, daje nam mogućnost da ako ne možemo iz benča da izbacimo kao ono, da i makar prinesemo vodu poslije truda kao znak poštovanja. Jer Gospod je dao po tumačenju svetoga oca našeg Grigorija Palame u besedi koju izgovorio na ovaj dan, dao nam je mogućnost, dobri čovjekoljubivih, preblagi Gospod, spasitelj naš, sve čini da nas uvede u carstvo, sve. Pa, je li dovoljno reći da je umro radi nas? A kako nešto drugo da ne učinimo? I da ne čini do dana današnjeg. Sve čini, braći se, ne možemo to, nažalost, ma i pored dobre namjere ne možemo tu ljubav da obuhvatimo, ali ovo što mi danas imamo, ovo odricanje, znate, naš život čini teškim, mnogo grešnim. I to je takav odgovor na takvu ljubav, to je strašno. Ali evo vremena za pokajanje, pa i da se pokajamo. A Gospod daje mogućnost da ako ne možemo, ne mogu da postanu, ne mogu da se mogu, ne mogu bdenje, nemoj samo nemoj bdenje, nemoj molitva, nemoj, nemoj stajanje, nemoj trud, nemoj vrućinu, nemoj ništa, ali daje mogućnost, dobro, ne možeš, ne mogu. Kažemo ne mogu, nema foliranja, nema, znate, eskivaži, kažem ne mogu, ne mogu da se molim, rano mi je to, mnogo mi je to, e, strah me od toga, znate. Jel vidite, naši svetitelji su podnijeli strašne muke, znate, strašna stradanja. Pogledajte malo, prelistajte neka od žitija, pa pogledajte što su se podnijeli. To čovjek svojim silama ne može da podnese. To je sve djelovanjem blagodati duha svetog i njihovom vjerom i proizvoljenjem. A mi, ako ne možemo sve to, a nije to lako i nije svima dano. Evo, mi smo ovih dana prolazili kroz neke medicinske tretmane, znate, pa ti nabiju iglu u koljeno radi nekog punktiranja. Znate, čupaš se nekako, znaš, ajde, ne, nemoj da ispadne, znaš, daj malo molitve, nešto, ali, znate, e, sve, sve rade ljekari, znate, pomažu. Mučenici pod totalnim anestezijama, znate, intervencija na koju naleće čitav set medicinskih radnika, je tako, u tri smjene brinu o tebi, znate, to je To je daleko od onog mučenika gdje nije bilo ni majke, ni oca, ni brata, ni sestre, nego sve zvijeli oko tebe. Kidaju kožu. A kakva, kakva, kakva njega, kakve intervencije? Tu kidaju kožu. To meso odpada, utroba se prosipa, nisu operacione sale, ne? sa kapicama i sa svim onim higijenskim e, uslovima utrobe ispada po zemlju, znate. Zubi izliječu ili se gutaju, znate. Svrdla prolaze kroz uši. Koža se dere, kosti se vide. To su mučenici, znate. Ne ovo naše stradanje, kako mi to, iskušenje, kako mi to volimo da nazovemo, iskušenje. Šta je iskušenje, kaže apostol Pavle? Sjedi, gdje si? nisi ti ukusio šta je iskušenje, nego uzmi, donesi čašu studene vode, pa mu ponesi u ime mučeničko, u ime podvižničko. Ponesi mu kao apostol, ponesi mu kao učitelj, ponesi mu kisele vode, ponesi mu, ko nemaš ništa, kaže sveto evanđelje, a ladna voda, sveto Jovan Zlatosti u njegovim dubokim tumačenjima kaže, da. A težak je zlotlus i kad krene da skenira, onda nemaš kud. Kaže, vidi, ne traži ni da je zagriješ. Ni drva da cijepaš, ni vatru da ložiš. Ništa, samo namjeru, samo proizvoljenje, samo signal volje. Uzmi čašu, sipa je, jer teče i odnesi mu. Ali ne bilo kako, nego u ime učeničko. Ako je mučenik, ponesimo je kao mučeniku. Ako je učitelj, ponesimo je kao učitelju. Ako je ispovjednik, kao ispovjedniku. I neće ti plata propasti, kaže Gospod. A da ne kažemo, braći i sestre, da nešto veće učinimo i da prinesemo crkvu ne samo mučenicima, nego i savremenim poslanicima gospodnjim. Ovih dana prolazimo tu kroz jedno naše selo, vidimo hram koji se gradi, Boži je hram, ali se jedva gradi, braći jedva se gradi. Crkva Božja, crkva Majke Božje, jedva, jedva, mala crkva, jedva se gradi, oko nje niču, znate, zdanja u kojima se ljudi odriču Boga, zdanja koja se temelje na odricanju, to je propast, a dom, pazite, dom Boži smo nekako sagradili, nateglo se, skupili su se prilozi, a dom parohijski, kuću za sveštenika, ne može digli smo malo zidova, eto tek toliko da se vidi naša bijeda. Nema, ne možemo sveštenika da uselimo, ne možemo vodu da mu uvedemo, ne možemo struju da mu prinesemo u ime učeničko, poveću i sveštenik. Znate šta, znate šta mi je sveštenik za parohiju? Ko njega prima, mene prima. Ovo sad govorimo objektivno. Sveštenicima je odgovornost velika da žive i da budu prisutni i svojim prisustvom da svjedoče Božije prisustvo. To je dužnost sveštenika. Ne istučemo mogućnost da sam zakaže, promaši, sablazni, e, onda može i problem da bude. Ali ako se drži dostojanstveno i svjesno svoga naznačenja i blagoslova i poslušanja koje mu je dato od crkve, onda on Boga čini prisutnim A mi, braćo i sese, ne možemo kuću da mu se zida. Pazite, ne, ne, ne kažemo da nema materijala. Ima, šta sve ne zidamo, kakve sve gluposti. Vodene parkove na 10 metara od mora. Vodene parkove. Golf terene, niđe niko ne zna golf da igra. Ragbi, raketne stanice, ovakve, onakve. Niko ništa ne zna prazne zgrade. Znate? A svešteniku ne možemo, pazite, Bogu, recimo to, Bogu, a Bog nema gdje glavu da skloni. Znate, čaša studene vode ne dam, nema. A šta se sve danas ne pije, tako? Čaša studene vode, ko to više cijeni, braći i sestri? ali i plata propada. Nema plate. Siromaštvo, bijeda i glad, kako je govorio naš pokojni otac Zaharija. Glad, kaže, deco, dolazi preko noći. Tako i mi dočekajmo naše svetitelje Svakog dana slavimo nekoga. Dočekajmo ga, braći i sestre, malom pažnjom. Recimo, sveti oče Erazmu, moli Boga za nas. Sutra svetog sveštenog mučenika Joannikija, mitropolita Crnogorskog primorskog, i on nešto sa njim postradaše za krš časni, ne odričujući se od vjere. Sveti vladiko Joannikije i svi časni sveštenici, što sam odrekao se živog istinitoga Boga. I svi oni koji sa vama postradaše za vjeru istinitu, molite Boga za nas. Malo, kratko, od srca. Znak pažnje. E, od nas se ne traži, braći se se vidite sami, gospod od nas vrlo malo traži. I neće mnogo tražiti, znate. Nemojte se plašiti. Znate, neki kažu kako će. Ne može se ništa plašiti. Neće se od tebe tražiti. Ne možeš ti to da podneseš. Ali nosi to što imaš. Nosi svoj život, nosi taj svoj krst, gumeni krst. Gumeni, jer drugi ne možeš ni da poneseš. Ne možeš kao i Atonski da nosiš krst od 3 kila. Mimo nas i nosimo na schimama lijepe krstove, znate, lagane. Atanasij je nosio metalni, Pazite, monaški od 3 kg, eno, cijelivali smo u velikoj lavi, 3 kg nositi na grudima, šta sve drugo ne. Ali mi da poštujemo, da cijelivamo njegov krst, da cijelivamo krst svetoga sveštava mučenika Joannikija, da cijelivamo mošti naših svetih otaca i da na taj način potvrdimo da mi pripadamo njima, iako između njih i nas ogromna razlika po vrlini i po raspoloženju volje, ogromna razlika, braći i vjerujte, ogromna razlika. Ali jedno nam je zajedničko, crkva nam je majka. I zahvaljujući tome mi možemo i da opštimo, naravno, u duhu smirenja. Nemojte da se zalećete, nemojte sa svetiteljima da imate odnos u duhu trskosti, nego trudite se da ga gradite u strahopoštovanju. Znate, velike su to ličnosti, velike su to ljudi. Velika je to žrtva i u tom duhu strahopoštovanja i molitve oni će se moliti za nas i pokrivaće nas kao braću, ne osuđujući našu nemoć, znate, nego je pokrivajući svojim silnim bratoljubljim, čovjekoljubljem, a, duše svetitelja su pre, prepune bratoljublja. A mi da malom pažnjom, znate, poštujemo njihove velike trudove i čašom sudene vode da napajamo savremene poslanike na njivi gospodnjoj, naše sveštenike u ime svešteničko, naše oce u ime otačko, naše učitelje u ime učiteljsko, znate. Tako da se odnosimo prema njima. Da ne podvrgnemo pritisku, a je li ovo, je li ono, je li ovakav ili onakav. On je u crkvi na mjestu učitelja i prinesi mu u ime učiteljsko, naše monaštvo, da čuvamo, braći i sestri, da poštujemo, da poštujemo brata u ime očeva, sestru u ime očevu, jer jedan nam je otac. I tako se čuvamo, nalazimo u krugu crkve, tako se nalazimo pod pokrovom Božijim, tako sazrijevamo kao ličnosti i kao ličnosti možemo da opštimo jednim sa drugima, kao ličnosti možemo da opštimo sa svima svetima, kao ličnosti možemo da opštimo sa tri poslasnim Bogom. I kao ličnosti formirane u vremenu i u crkvi, da se nađemo u vječnosti, braći i sestre, i da tamo silom Duha Svetoga neprestano uzrastamo u onoj dinamici Carstva Nebeskog. Koga? Daj Bože svi da se udostojimo molitvama svih svetih. Amen. Bože, daj koliko ima braći i sestra neko nešto da kaže, pita, doda, imate slobodu. Evo ja bih nešto konstatovala pa sada. Kažete. Vi ste ovaj, rekli znači, da, da je potrebno da praktično svaki čovjek izgradi svoju ličnost da bi mogao da kontaktira sa svetima i sa, naravno, i sa gospodom. Ali, da. u današnje vreme kad se nađete, bilo gde da se nađete, u preduzeću, nije bitno, ako se drugačije ponašate, ako imate drugačiji stav, onda vam odmah kažu, ama ti si mimo, mimo sveta, ti živiš, e, ne možeš van sveta. A zapravo neko, neka moja konstatacija je u nekim svojim stavovima mora da se živi van sveta da bi se izgradila svoja ličnost. Kad kaže van sveta, nećemo u ali a, morate da se, moraju naši stavovi da se razlikuju od stavova mase ljudi. Znači... Moraju. Moraju. Ali to je vrlo teško. Svuda ne ilazite kao crna ovce, kako da kažem. Mislim... Odlično je to. A pa to je... <laughs> Slava Bogu da je tako. Zapravo je tako. I samo malo podmažete posle evanđeljem, znate, uzmete malo. I to svi treba da, da radimo, znate, kad je muka duhu, ne, nema potrebe da, znate, kuću, djeću, kako ću. Evanđelje, riječ Bože, znate, otvorite i srijećete se sa samim gospodom. Odmah vam govorim, znate, iz prve, ne preko posrednika, nego govori vam bukvalno u tom trenutku. To čujete, braći i sestri. Gospod vam govori u tom trenutku. Nemojte ni emotivno da podliježete, znate, da se sretnem sad sa nekim sveštenikom, pa da on tamo meni nešto priča, onako malo violinom, znate, da, znate, tako da se mi fino uspavamo. A pa neka to. I to je potrebno. A uzmi riječ Božju je riječ Božju, otvori je i čuj šta Gospod kaže. Uzmi riječ apostolsku, a čuj šta apostol kaže. To redovno popuštamo, redovno pravimo tu grešku. Kako ćemo, na čemu da, da zidamo? Na, na koga misle da osloni? Pazite, um, duša. Znate šta je duša? Duša je vatra. Duh, to je vatra. To je sila, braći i sestri. Ona ako se ne umiri blagodaću Duha Svetog, poješće nas. Pa evo pogledajte šta radi nemirni duh ljudske prirode. Pogledajte šta se dešava. Mi mislimo to ćemo nekim konvencijama da, da riješimo, tako imamo neke geopolitičke strategije i to će se desiti. Neće se desiti. Sve će, braći i sestre, u plamena da se pretvoriti. Vidjet ćete. Evo pogledajte malo, nego nemamo kad od svjetskog prvenstva, ovamo je svjetsko prvenstvo, ovamo obaraju avione i i ratuje se. Ovamo je svetsko prvenstvo, ovamo ulaze u gradove, znate, e, e, seobe, haos, znate, haos. Ljudska priroda, znate, pava ljudska priroda, to je vatra, to je ogen, to je požar. I u svakom trenutku može da, da krene, da se ne zaustavi do Božjega dana. Naravno, kao pravoslavni hrišćani treba da vjerujemo da u svim tim događajima, to je mnogo važno da znate, prisutan je Gospod, sila Božja svojim promislom. Gospod nije napustio svoju tvoravinu. To je mnogo važno da znamo. On je prisutan. U svim ovim događajima i kad se crkva ruši, kad se crkva goni, Gospod je prisutan, braći i sest, promislom. I to treba da vjerujemo. Da imamo onu vjeru našeg svetog starca Vukašina. Znate, kakva je to vjera, kad on osjeća Božije prisustvo u trenutku kad on strada. Znate, I blagosilja neprijatelja. Samo ti radi svoj posao, on Boga osjeća da je tu, nije se dao zbuniti. Pa šta? Znate, otkinuo ovo, otkinu ovo, znate, ubio i šta? Je li na gubitku sveti Vukašin? Nije, braći i sestri. Promisao gospodin bio prisutan u tom trenutku, samo ga je dublje zavatio i napravimo tu jednu crtu, znate, taj jedan bogagodatni ožiljak, ako mogu tako da se izrazim, na njegovom licu da svijetli u vječnosti. Znate li da mučenici svaku ranu na tijelu, znate, da je to za Boga primljeno, da je to na nebesima veliko. Sveti mučenik Orest, kad se javio svetom Dimitriju Rostovskom, koji je jedan od sastavljača žitija na ruskom i od koga je sveti Java Jusin veliki broj životopisa e, preveo srpski uvrstio u naše, naš srpski zbornik žitija, pa bio u nedumici da li u pitanju ovaj ili onaj orest, pošto su bila dva mučenika pošto sveti Dimitrij sam bio svetitelj e, i ono što smo govorili, ličnost, sveta ličnost, on je mogao da opšti sa njim. I njemu se javlja sveti mučenik Orest i kaže mu, vladiko sveti, pazite, dolazi iz vječnosti, mučenik. I direktno govori sa episkopom, znate, ličnost, ličnost. Kaže, E, ne brini, ja sam taj orest, nisi pogriješio. Ali e, jedno nisi napisao, pored tih rana imam, kaže, jednu i pokazam mu iznad koljena na butini, znate, jednu duboku ranu, znate, da je ne propusti, znate. Zašto? Ne da bi se on sad falio njome, nego ta je rana za ime Božije, I to treba da se napomene, znate. Velika je to rana. Svako stradanje koje je hrišćanski podneseno, ne mora to biti otvaranje, to može biti prevazilaženje određene teške životne situacije u hrišćanskom duhu, kako bi to moglo da izgleda. Slava Bogu za sve. Propalo je, mi kaže, slava Bogu za sve i dat će Bog, ili Bog je dao, Bog je uzeo neke, neke blagosloveno ime gospodnje. O, znate kako je to veliko, braći i sestri? Iz te situacije mi izlazimo bogatiji, obogaćeni bogatstvom koje ne troli, Bogom obogaćeni. Ono što smo imali od imanja, pa što je propalo, dalo nam je mogućnost da se obogatimo. Što veće bogatstvo propalo, prihvaćeno na evanđelski pravoslavni način obogatilo je čoveka. Tako moramo biti oprezni, znate, oprezni i koristiti mogućnosti. Da. Da treba da se trudimo da svako od nas može da postane sredan, pa da se trudimo tako. Ali me zanima sredna stvar, ovaj, kad je to išlo obrnuto na terenu, ne revolušno. Pa znači čovjek da postigne nešto u životu, da se trudi recimo da postigne, da dalje, pa onda kad sjetimo lesnice, kad ste rekli, ovaj, znači, penje se na lesnicu i odjednom padne do. Znači, taj obrnuti, da mu objasnite, znači, šta, čega se treba čuvati, znači, i znamo da smo postali sveti, idemo u crku, pazimo, molimo se, tako dalje, postimo, trudimo se da osvestamo dušu, tijelo, tako dalje, i to nam je poznato. Ali malo manje poznato, znači, šta se dešava kad se nešto postigne, pa ste pogorni, tako da je to sujeta da to znači to padanje sa te lestvice kad se to spomenuo, spomenuo predavanje. To me zanima. Da. Ja da sam... Da, da, razumijem se. Ovo što ste rekli, postiti, ići u crkvu, da. E, to nije dovoljno da, da, bi se, da bi čovjek postao svet. Nije dovoljno. E, da bi postali sveti, e, mi moramo da razgraničimo ko smo mi, a ko je Gospod. To je mnogo važno. To je od suštinske važnosti. Jer čovjek, ono što smo rekli, e, prestane da opterećuje sebe sobom. Znate, to, na, da kažemo, navidavanje, aj budi svet, aj doćemo li, doćemo li uspjeti. Znate. Jer čovjek iz sebe hoće da izvuče svetost. Na tom principu počivaju daleko istočne religije, znate, taj princip samooboženja Pazite, sve više imamo joge, meditacije. To je taj princip, znate. Kakav Hristos, kakva sveta trojica, je tako? Kakav donosno ispasenja, kakva pedesetnica, kakvo vapoćenje. Pazite kako, kako je to satanizam. Sve onako, ko bi rekao da ignoriše, prosto je miran, čuti, je tako, mirno čeljade. A duhom, znate, ignoriše, odriče se. To se odriče grdno, znate prezire Boga. Na djelovski način, u lotos položaj. U odricanju u lotos položaj. Navodno da izvuče oboženje iz sebe. To je satanizam. E, takvo duhovno raspoloženje može da bude prisutno i u e, kvazi pravoslavnom hrišćaninu. Gospodi se Hriste pomiluj me grešno. I ono čeka da, da nešto izađe iz njega, da izleti neko viđenje. Znate ili pravi metanije, pravi metanije ne bi li izazvao neki doživljaj duhovni. Su vrlo opasne stanje. Čovjek treba da osjeti, e, crkva će ga naučiti tome i naravno pravilno duhovno orijentisanje ili ako hoćete rukovodjenje. Ali nije teško duhovno se orijentisati, samo ako pažljivo e, razumijemo riječi evanđelja i učenje otaca. Čovjek treba da osjeti da je on bolestan, na, da je bolestan i da je grešan, da je ozbiljno povrijeđen, da je palo bić i da ne traži od sebe ništa više od toga. Bolesnik koji traži od sebe znate, nešto da završava po bolnici, znate, uh, on je težak bolesnik. Bolesnik treba da prihvati stanje i da leži, znate, i da ne traži od sebe pomoći nego da je očekuje i primi od onoga koji je došao da mu pomogne. A ko je došao da mu pomogne? Pa Sin Boži, pazite, kako je lijepo, kako je rasterećujuće, kad u simbolu vjere, znate, govorimo, i koji je radi nas ljudi, pazite, i radi našeg spasenja, pazite, mi kažemo, radi nas ljudi, a mi u problemu, pazite, u totalnom problemu, u nerešivom problemu, u do tada bezizlaznoj situaciji. Da kažem, koji je radi nas, ljudi, problemu i radi našeg spasenja sišao sa nebesa. Pazite, dočekujemo. I dočekali smo ga. I u njemu vidimo spasitelja i spasenje. I sve od njega primamo. Šta? Njegove riječi, je tako? E, njegovo evanđelje, njegovo učenje. Primamo duha svetoga poslije toga, znate. Sve primamo. E tako se osvećujemo. Da? To je ono što se na jeziku asketike naziva smirenjem. Budite oprezni kad e, ne ilazite na, na te termine, jer nažalost ali naše iskustvo govori da e, najveći broj ljudi pogrešno tumači tu vrlinu. A pogrešno tumačiti ključnu vrlinu, znate, vrlo je opasno za duhovni život. Smirenje upravo e, ta pozicija, gledajući sebe kao bolesnika i kao grešnika, a u Hristu vidjeti spasitelja i isjelitelja, znate. To je rastarećenje, znate. I u crkvi se, i Duh Sveti djeluje, jer vi više ne očekujete od sebe, to jest od vašeg poste. Vi postite, ali ne očekujete od poste. Vi se molite, ali ne očekujete od te molitve. I vaša molitva je drugačije kvalitete. Vi vapite, Vi više ne mjerite, znate, kao u početku, iščitao sam molitveno pravilo od početka do kraja, dobro obavljen posao. Pa onda i sutra ujutru, o, dobro obavljen posao. Pa mjesec dana dobro obavimo posao. Znate, imamo novi problem u crkvi. Zašto? Imamo ugroženo. Ozbiljno ugroženo. I treba ga sad evakuisati. Zašto? Jer je odletio. Znate, on više ne traži spasitelja. On nije bolesnik, on nije grešnik. On je Pomislio je to, 100%, posto. On je jedan od svetih. Znate? Naelektrisao se molitvenikom znate? i jedan od svetih. Tako ga. To ako neko odmah ne interveniše, posle je vrlo teško, jel? Gospod je vrlo teško. Ako je iz neznanja upao u to, gospod će ga se par šamara vratiti. Ali ako je gor pa insistira, može da bude kritično mnogo kritično, jer takvim ljudima ni Bog ne može da pomogne. Kogod dođe da mu skrene pažnju, on je uzurpator i onaj koji ne razumije taj nivo. Danas imate nove sekte, obratite pažnju, to su, po čemu ćete ih prepoznati? Po tome što ne ignorišu pravoslavlje i crkvu, znate. Neće ignorisati direktno, međutim, e, problem je u tome što sebe smatraju, znate, duhovnijim, i onima koji su iznad crkve. Njihovo poimanje duhovnog života je nekoliko stepeni, ajde da se tako izrazim, iznad poimanja crkve. To je mnogo opasno. To je čisti satanizam. To je e, prevaznošenje, onaj pokušaj, neuspjeli pokušaj na nebesima, znate, kad je satana htio da ode preko mjere i otišao je tamo gdje je otišao. Ali sad, kroz te religijske sisteme, kroz te kanale, pokušava da zadovolji tu svoju potrebu kroz duše prevaštenih ljudi. Znate. Tako da tu budite oprezni, jer može neko da pomisli pa nema i oni ništa protiv crkve i tako usvajaju ovo i ono. Ne može to tako, znate, ne može. pobjeg sve, ali zbog nečega pravimo se svoje padne odjedno. Bez obzira sve što namimo. Zato što je u sebi i dalje imao taj temelj u tom ja, znate, na tome je zid. Veliki podižnik je bio, čuda stvaraju sve, ali... To, to ne znači da je svetitelj, znate. Svetitelj je onaj čovjek u kojem djeluje energija Božja, blagodat Božija. To vam je sveti čovjek, znate. To uopšte ne, ne mora da znači da je čovjek Eh, podvižnik, znate, u tom spoljašnjem smislu. Imate svete, imate svete e, eh, bludnice, grešnice, imate recimo e, eh, teopemti teone. E, te, teone je bio, to smo negdje ranije govorili, e, žrec, mag, moćan mag. Teopemte je trebao da, da uništi otrovom za vrijeme cara Diokocijana, on je bio episkop, ako se ne varam, nikomidijski. I Dioklecijan, ne mogavši mu ništa, pročitajte to žitije, strašna čudesa, Bog je projavio preko Teopenta, izrazio iz ognja, ulazio Dioklecijanu u sobu u sred noći, znate, ovaj ga bacio u oganj, ovaj mu se pojavio već uveče u spavaćoj sobi, znate. I ovaj se uplašio, ne zna kuće šta će i na kraju pojavio se Teona kao mag koji je spravljao jake otove koji su ubijali na prvu i da Teopentu, kaže Diohocijanu, otprilike garantujem, to je završena sve, da ovome ovaj popije ništa. Zašto? Vjer, duh sveti u njemu. I pazite, Teona ni dana posta. Znate, ništa. Ništa nije radio. Samo je povjerovao, znate. Blagodat duha svetoga je uzračila, on je priznao svoju nemoć, naravno to su izuzeci, da sad ne uzmemo da to kao pravilo, to je izuzetak. On se vrlo brzo smirio, prepoznao je svoju nemoć, promašao je svoga života i poželio, znate, da kažem, da donese čašu. On je ni donio čašu vode, ali je poželio, znate, da je on i da prinese. I ispovjedio je Hrista, pazite, i postradao je istog dana Teopent i Teona žrec postradao i crkva ih slavi istog dana. Pazite, sveti Teona. Bez molitvenika, bez akatista, bez metanija, bez pokloničkih putovanja, znate, bez ikona, brojanica, zvončića, vjenčića, ništa. Otvoreno srce, otvorena duša i naitije duha svetu. Iako je to sve trajalo kratko, ali kvalitet onoga koji je djelovao, znate, učinio njega vječnu ličnost. Dodir duha svetog za vjekove vjekova. Kako sveti vladika Nikolaj kaže, a mi volimo da ponovimo, duh sveti nema drugih veza do vječnih. To je sveti čovjek, onaj u kome duh sveti živi i djelu. Neka, neka je počeo u vremenu, kratko, ali kraja nema, znate. Daj Bože i mi, a mi smo generacija koja malo može da pruži djelima, znate, mi smo potpuno raslabljeni, e, vaspitani smo takvi, e, takvi da budemo raslabljeni, znate, ne možemo mi mnogo da pružimo, ali čašu studene vode, znate, svi možemo da prinesemo, a plata nam neće propasti dole. Ti imaš mogućnost igumana, ne samo čašom sudene vode, nego iš kako kalisac se bori, on tamo muti frape, pa ga boji u crveno, pa čega se zabrinuo za spasenje čoveče, onako su razne oranžade, ide na sigurno, znaš. Tako i ti, nemoj da se mršiš i da osuđeš, nego ti meši, tako iskoristi. Dok možete. A da ne govorimo o konjaku, tako konjak iguman daje samo ozbiljnim monasima, tako. Konjak, to je već visoko odrukovanje. To je iz, iz Nesetija Sveti, ona pričica koju čitao znam o čemu govorim. Dobro, braći i sestre, neka je nazreli početak e, apostolskog posta, da postimo koliko možemo i to što postimo da prinesemo i svetim apostolima i u ime apostolsko, tako i gospodu u ime gospodnje. Pa svi po savjesti, sad da ne gledamo mnogo kako, što nije ni to nevažno, ipak postoje neka pravila, ali da ne potisnu ono, ono glavno pravilo, pravilo srca, da to što otpostimo da, da prinesemo i bit će i plata. Amin Bože, da. Da ustojimo je svjakovo istinu, važiti ga, Bogorodicu, Hristom blaženoju i preneporočnuju, imate Boga našega,